večera zakazali ne predavanje, jel da, već smo zakazali inša Allahu Teala nešto kao tribinu, jel da? Tribinu u cilju da i vi uzete učešće ovdje večera sa nama inša Allahu Teala. To jeste bio cilj e, večerašnjeg druženja, jer ja kad sam se ja jučer oglasio, znači napomenuo, napomenuo sam da bi volio inša Allahu Teala da se družimo večeras inša Allahu ta'ala i da e, koliko je to moguće da vi ovdje prisutni koliko toliko uzete e, učešća u inša Allah u ovoj našoj večerašnjoj hajde nazovi raspravi. Najavio sam za večeras e, interesantno predavanje, jel da? Interesantno predavanje, to je ta tribina. Ukoliko vi uzete učešće, to će biti tribina. A ako samo ja govorim, jel da, i nakon toga nema učešća, nema reakcija, nema pitanja, nema zaključaka, svakako to će onda biti samo jedan ders, a, neće biti tribina, jel tako? Nadam se da ćete uzeti učešće, inša Allahu Dakle, budite sa nama u narednih 15-20 minuta, koliko će ovo izlaganje trajati, jer ja sam juče rekao, možda neću biti u stanju da e, duže i govorim. I rekao sam vam da će večerašnja tribina biti na temu kratki sažetak. Znači sažetak, kratki sažetak historije islamskog zakonodavstva. E, pokušao sam da to zaista skratim koliko sam mogao, međutim, vjerujte mi, nisam ni u čemu uspio. Znači, nisam uspio da u jednom predavanju, jel da dam e, prikaz ili nekakav kratki sažetak historije islamskog zakonodavstva, zato što je jednostavno nemoguće, ili sam se možda, ili sam se ja možda jučer malo precijenio, jel tako? E, ono što sam e, stigao, ono što sam stigao, pripremiti od večerašnje tribine, inša Allahu Teala, jeste ne kratki sažetak, već e, još kraći sažetak od onog kratkog sažetka kojeg sam ja želio prikazati, te sam vam samo u globali e, ovdje, inša Allahu Teala, u toku tribine ćete vidjeti, da sam samo e, naveo znači neke tačke tog historijskog sažetka znači historije islamskog zakonodavstva a definitivno ćemo ako Allah da inša Allahu ta'ala nadam se nadam se zbog dopadljivosti e, i interesantnosti ove teme nadam se da ćemo inša Allahu ta'ala ovu tribinu možda e, možda održati još koji put znači ne ovu istu ali tribina pod istim imenom s time što ćemo to bi inilahi ta'ala podijeliti u nekoliko izlaganja ili ako želite nazvati predavanja, jel da? E, kažem opet, Allah vas nagradio hajrom, barakala fikom, znači zamolio bih vas za pažnju, lahi ta'ala, i nakon završetka tribine ili ovog predavanja kako god želite, lahi ta'ala, e, slobodni ste da uzete učešće, inša Allahu ta'ala, u obliku pitanja jel da mada, mada mislim da nisam nešto posebno tako odradio ili nisam se duboko upustao u argumentaciju nekih mesela jer uopšte nisam ni raspravljao o nekim argumentovanim meselama da bi to moglo za sobom da povuče pitanja, jel tako? Međutim, možda, možda će neko od vas ipak imati pitanja. Znači, očekujemo inša Allahu Teala vaša pitanja, vaše reakcije pa i vaše komentare na kraju krajeva inša Allahu Teala ili jednostavno e, da e, kogod bude od, od ovdje prisutnih inša Allahu Teala malo hrabriji pa da se dočepa Mika i da kaže ono što misli da ima reći inša Allahu Teala Tajib, bismillah, walhamdulillah, znači tema večerašnja tema je kratki sažetak istorije islamskog zakonodavstva e, svakako ću da počnem inša Allahu ta'ala jer takva je prigoda sa riječima uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala li kulli minkum dja'alna shira'aten wa min hađa to jest kako gospodar žele fi ula u poglavlju el maide u 48. ajetu kaže svima vama smo zakon i pravac propisali. Svima vama smo zakon i pravac propisali. Ovaj ajet, dragi poštovani moji, je svakako suštinska istina svih prije objavljenih knjiga za kojima se i dan danas i pored njihovog iskrivljenja jel da povode kršćani, židovi i ostali poricatelji zadnje objave, to je Kur'ana, jel da? E, šta znači to suštinska istina svih priobjavljenih knjiga? Pa svi su oni imali šerija, znači zakon kojim je gospodar Subhanahu wa ta'ala objavio, po kojem su se morali vladati. Znači nije bilo samo u pitanju uh, halal ili haram ili samo jel da poglavlje o bludu ili poglavlje o talaku jel da o ženit bili o razvodu i tako dalje jel da već šta kako kaže gospodar subhanahu wa taala dobili su svoj zakon i dobili su svoj minhaj Jazakallahu khairu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan wa sahlan akhi pridruži nam se, Allah te nagradio. Selamu alaikum warahmatullah. Selamu alaikum warahmatullah. Čuje li me iko Allah vas nagradio hajrom? Taj behi kad je prekinulo? Kad je prekinulo Barakallahu fikum? Gdje sam stao? Gdje sam stao? Aha, kad sam onom odgovorio na selam. Dobro, hić zahala her. Dobro, znači Allah vas nagradio e, šejhovi i šejhice. Znači, nemojte mi slati nešto na prive dok ne završim sa izlaganjem. Jel da? E, iako sam e, totalni analfabet kad su u pitanju ove tehnološke stvari, jel da? Haj, kažem, nemojte mi slati, možda to ima nekog uticaja, mada ne znam ni sam. Allah vas nagradio hajrom. Taib. Znači, rekao sam da svakoj prijašnjoj zajednici je uzvišeni gospodar Zubhanahu wa ta'ala objavio zakon i pravac po kojem su oni bili dužni uređivati njihov društveni, to je porodični život. I kažem da islam nije izuzetak, te je iz tog razloga muslimanima objavljen šerija, to je šerijat ili vjerozakon, bez kojeg zajednica islama ne može funkcionisati i kad kažemo ne može funkcionisati, dakle to je u smislu e, kako u historiji, tako i danas. Jel da? Muslimani nemaju svoj vjerozakon, nemaju šerija i zato su razdvojeni, razdeljeni, rascijepani, jel da? Muslimane ubijaju, pljačkaju, siluju nam kćeri, žene i u Alijadu Bilja. Jel da? E, to je zato što mi nemamo šerijat gospodara subhanahu wa ta'ala kod sebe i ne znamo kako da uredimo svoj društveni život. Uh, što se šerijata tiče, znači to je tog islamskog vjerozakona, mislim da je ovdje potrebno pojasniti e, koji su to izvori islamskog zakonodavstva i kako je isti periodično uređivan znači mislim na ne mislim na šerija to jest mislim na tešrija znači ne mislim sad ovdje na šerijat gospodara subhanahu wa ta'ala e, koji je vjerozakon već mislim na zakonodavstvo islama pojasnit vam u čemu je razlika znači to isto zakonodavstvo je periodično uređivano uređivano u vremenu objave uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i kažem veliki je problem a Boga mi i sramota jel da i sramota također što veliki broj muslimana ne zna način formiranja islamskog zakonodavstva nije im poznato na koji se način to odvijalo jel da te mnogo je onih muslimana koji nisu u stanju shvatiti veći dio nebeske objave koja od njih traži ne samo namaz, post i hađ, već puno više od toga. To jest, kako formirati, negovati, razvijati i očuvati zdravo islamsko društvo sa svim njegovim potrebnim segmentima, onim istim segmentima koji obuhvataju sve sektore jednog društva. Dakle, kako je nebeska objava, što se islama tiče, uredila ekonomiju, sociologiju, edukaciju društva, stabilizaciju društva e, i vojnu strukturu zajednice. Dakle, sve su to detalji preko kojih društvo opstaje, a i ne samo to, već e, to treba biti društvo e, koje će uvijek biti raspoloženo za razvoj, i progres u suodnosu sa izazovima modernog vremena, ali da ni za trenutak tako društvo ne odstupi od učenja Kur'ana i sunneta, kao što je to slučaj danas u arapskim zemljama. Ili recimo konkretno u takozvanoj šerijatskoj kraljevini Saudijske Arabije, gde nešto kao pokušavaju između šerijata i modernizma, pa im nikako ne uspeva, pa ni sami više ne znaju e, šta će e, od sebe, jel da? Znači, da li je e, uopšte ovako nešto moguće danas? Znači, proizvesti društvo koje je raspoloženo za razvoj i progres, društvo koje je u stanju da odgovori izazovima modernog vremena, znači ovoj tehnologiji, o, e, znači itd., itd., jel da? Ali da takvo društvo ni za trenutak ne odstupi od učenja Kur'ana i sunneta. Kako je funkcionirala zajednica Ashaba i Selefa? Kako su muslimani stoljećima vladali svijetom? Jel da? Dakle, sve su ovo pitanja e, koja se sama po sebi postavljaju. Kada razmišljamo o islamu, jel tako? Kako je moguće da islamska civilizacija koja je vladala hiljadu godina Azijom, Bliskim istokom, jugoistočnom Evropom, e, Španijom. Kako je moguće e, da u Africi ne govorim, je tako? Kako je moguće da ta vlast nije imala zakonodavstvo koje stoljećima unazad pozitivno funkcioniralo i ne samo u korist muslimana, već i u korist nemuslimana koji su uživali zaštitu islamske države. Kako je moguće? Nije moguće. Zato što su imali zakonodavstvo koje je kako pozitivno i superiorno funkcionisalo, jel da? E, nasuprot onoga što nevjernički mileti danas žele da dokažu da je islam zaostao, da nema odgovora, da se ne može utrkivati sa izazovima modernizma i tako dalje i tako dalje, jel da? Znači kako je moguće da je islam onemogućavan već 150 godina unazad, te nije dozvoljeno postojanje države sa islamskim ustavom, dok nevjernički istok i zapad ulažu svoj maksimum da se tako ništa nikada, da se tako nešto nikada više ne ponovi ili ne dogodi. I kako je moguće da mi muslimani sve to nijemo posmatramo, gledajući kako nam oni serviraju sekularizam, demokratiju i sve ono što je oprečno islamu, a mi ni iz daleka, a kamoli iz bliza ne poznajemo bit i važnost i važnost islamskog islamskog zakonodavstva. To je svakako prije svega znači odgovor na ovo pitanje je svakako kažemo prije svega to je rezultat našeg neznanja. Znači neznanja muslimanske zajednice i to na svjetskom nivou. Dakle, sada ne govorimo o menheđu Allah vas nagradio svakim hajrom, nego uopšte govorimo o sljedbenicima kible koji se pripisuju islamu, jel da i tako dalje i tako dalje, pokušavaju nešto da pomognu, pokušavaju nešto da promijene, jel da. Kada god razgovarate sa nekim muslimanom, jel, on će vam sigurno reći da prednost u suđenju uvijek da je šerijatu, ali ako od njega zatražite da spremno i nesebično podrži islamsko zakonodavstvo, vidjet ćete u stvari na veliku žalost, je tako? Da se on, znači takav musliman, on se davi u neznanju modernizma, jer pri najmanjem prilivu pritisaka i materijalnih nepogoda, odmah takav prihvata sekularističku vladavinu, jer jednostavno nije svjestan superiornosti šerijata, kojeg nije osjetio u svojem životu možda i mi imamo problem e, neživljenja ili neoživljavanja šerijata u našem socijalnom životu, ali inša Allah, nadamo se Allahu subhanahu wa ta'ala da se barem trudimo, trudimo se kako bi nešto promijenili na tom polju, u najmanju ruku ne hvaleći sekularizam, e, demokratiju i sve njihove, jel da, sve njihove smisalice na račun vjere gospodara subhanahu wa ta'ala. Dakle, e, prije e, nego li počnem Allah vas nagradio hajrom jel da e, o večerašnjoj temi želim naglasiti razliku između termina zakon i zakonodavstvo znači zakon i zakonodavstvo islamski vjerozakon je ono što je objavljeno u Kur'anu i ono što je poslanik sallallahu alaihi wasallam pojasnio u sunnetu i od toga nema odstupanja niti to može trpiti bilo kakve promjene ili modifikacije to jest jel da, dotjerivanja, niti to smije biti tema diskusije. Zašto ovo naglašavamo? Zato što upravo borba, danas borba između e, sekular, e, sekularizma i ovog postmodernističkog e, murđijskog učenja, jel da, s jedne strane, i islama s druge strane, upravo se na ovom polju odvija ta borba da li je moguće nešto promijeniti u islamu, nešto modificirati i tako dalje i tako dalje. Jel da? E, svakako da, jel da, e, institucije, pa čak i cijeli univerziteti, cele nekakve e, vladine i nevladine i obavještajne službe i tako dalje, svi oni rade, jel da, preko onog lanca nekakvih vjerskih zajednica, svi oni rade na umrtvljivanju E, žive islamske ideje o e, praktikovanju islamskog zakonodavstva i svi oni nude ovu ili onu otrcanu e, verziju njihove vizije kako bi islam trebao da izgleda, a ne kakav on upravo jeste. U tom kontekstu gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže jel da obraćajući se vjernicima بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Ako Allaha i njegov poslanika ne posluša, taj sigurno skrenuo s pravog puta. S druge pak strane, zakonodavstvo, znači kada govorimo o islamskom zakonodavstvu, kažemo da je to ništa drugo do oslanjanje na ove izvore šerijata. Koji izvori šerijata? Znači na Kur'an i Sunnet, uz postojanje mogućnosti da se na osnovu ičtihada, jel da, priznatih islamskih autoriteta, to jest poznatih islamskih učenjaka iz doba Selefu Saliha, donose odluke o određenim pravilima koje će svakako, koja će svakako pomoći razvoju i efikasnosti pravosuđa u okvirima državnog uređenja islamske vlade. Znači, govorimo o cijelim ministarstvima, kako ih danas oni nazivaju ministarstvo pravde, ministarstvo e, ljudskih prava, ministarstvo religije, ministarstvo kulture, ministarstvo obrazovanja. Jel da? Znači sve su to e, ta ministarstva koja su direktno involvirana u organizaciju i zdravo funkcioniranje onoga onoga što Ustav proizvodi. Ne sekularni, to jest u našem slučaju ono što proizvodi Ustav Kur'ana i Sunneta. Znači, dobro obratite pažnju na ovo što sam upravo rekao, Allah vas nagradio, jer tu počinju svi nesporazumi i nesuglasice kod ljudi, i to posebno danas, kada se zajednica muslimana dijeli na one koji žrtvuju na Allahovom putu, žrtvuju sve svoje, jel da? I materijalno, i preko znoja, i preko krvi, i tako dalje i one koji u ime vjere ratuju protiv interesa Islama, jer su izvorne stavove Islama iz Kur'ana i Sunneta pomješali sa fetvama i stavovima nekih učenjaka, znači slušajte me sada dobro. Znači e, ponavljam, jer je veoma važno da se ovo razumije, jel da? Znači, e, zajednica se danas dijeli na one koji žrtvuju na Allahom putu i oni koji u ime Islama ratuju protiv interesa Islama. Možda čak i nesvjesno, je li tako? Mada ja ne vjerujem da se to nesvjesno radi, je li da? Zašto? Zato što su izvorne stavove Islama iz Kur'ana i Sunneta. Znači, ajete i hadise pomješali su sa fetvama i stavovima nekih učenjaka, što je apsolutno nedozvoljivo, te su od toga proizveli menheđ, menheđ, koji je vladarima i sekularnim političkim režimima omogućio tihu, ali sigurnu kršćanizaciju islama. Kad kažemo kršćanizacija islama, znači ubiti, znači onaj pojam, ubiti onaj pojam živog robovanja i obožavanja Allahu subhanahu wa ta'ala, jel da? I zanemariti praktikovanje šerijata i samo, prihvatiti neko duhovno, fantomsko e, ispovjedanje vjere bo, uzvišenom Bogu Subhanahu wa ta'ala. Znači, neka ti vjera bude kuća džamija, džamija kuća i gotovo. A tamo između ne smeš ni da govoriš, ni da se zalažeš, ni da naređuješ dobro, ni da odvraćaš od zla. Dakle, jedno je iznijeti i braniti stav vjere po nekom pitanju, Znači sve ovo što govorimo, govorimo vam uh, u skladu sa šerijatom. Allah vas nagradi svakim hajrom. A jako je važno da se ovo razumije. Znači jedno je iznijeti i braniti stav po nekom vjere islama po nekom pitanju, a sasvim drugo je šamarati, kažem šamarati autoritet i inteligenciju muslimana sa fetvama ovog ili onog učenjaka ako je to u korist vladajućih struktura bilo gdje u svijetu. Da se razumijemo, ne kritikujemo učenjake kakvi god bili. Znači ne napadamo sada njihov autoritet, njihov integritet, već samo kažemo da nije od islama da ti braniš svoj stav Kur'anom i sunnetom, a da oni tebe šamaraju autoritetom, jel da? Da tebi šamaraju autoritet i tvoju inteligenciju fetvama ovog ili onog učenjaka, ako je to u korist vladajuće strukture u bilo gdje u svijetu, kao što je primjer sa šejhom, Allah ga inša Allahu ta, Allah mu olahšao i da ga gospodar Zuhanovo ta'ala spasi, spasi te tagutske torture u njihovim e, zatvorima u Alijadu kao što je to primjer sa šejhom Sulejmanom el Udvanom u, u navodnicima šerijaskoj kraljevini Saudijskoj Arabiji, gdje je prije E, pre neki dan zatražio jel da raspravu i diskusiju javnog i otvorenog tipa sa muftijom Saudijske Arabije i sa e, starim šejhom Feuzanom što su ovi svakako glatko glatko odbili upravo iz tog razloga znači kažemo da moramo praviti razliku između zakonodavstva koje se razvilo u vrijeme najboljih naraštaja Selefu Saliha i to svakako trebamo prihvatiti i slijediti, međutim, moramo biti maksimalno oprezni i čuvati se ovih postmodernističkih vetvi kraljevskih učenjaka sa arapskih i balkanskih prostora, jel da, i stavova krstaško-judeističkog sekularizma, čiji je cilj poistovječivanje i izjednačavanje između Allahovih miljenika i i onih što ne vjeruju islam uzvišeni kaže efe neđe alul muslimine kel muđirimin malekum kejfe tahkumun zar ću muslimane sa nevjernicima izjednačiti šta vam je kako rasuđujete ova moderna pojava znači ovog sekularizma itd. itd. znači nije fenomen samo naše današnjice dragi poštovani moji naprotiv to je bio slučaj i u prijašnjim vladajućim dinastijama koje su se pozivale na šerijat. Tako je kroz historiju islama postojao određeni broj učenjaka koji su svoje fetve gradili pod utiskom političkog trenutka ili njihovog vlastito, vlastitog doživljaja određene situacije. Kasnije bi se ispostavilo da ti stavovi nisu bili u potpunosti mjerodavni, jel tako, s druge pak strane, to se skoro nikada nije desilo sa stavima učenjaka Selefu Saliha i u tome jeste i u tome jeste njihova njihova prednost i zato se prije svega njihovi stavovi trebaju prihvatati. Kada govorimo o zakonodavstvu u islamu, a ne o islamskom vjerozakonu, jel da, znači govorimo o teširije, a ne govorimo o šerija, trebamo istaći kako se ono gradilo je da u vrijeme trajanju od e, šest karakterističnih e, perioda e, i to znači prvi period to je period e, zakonodavstva u vrijeme života poslanika sallallahu alaihi wasallam i to je osnova na koju se pozivaju svi islamski pravnici znači dobro pazite i upamtite Allah vas nagradio hajrom jel da? Znači prvi period islamskog zakonodavstva je period zakonodavstva u vrijeme života poslanika sallallahu alaihi wa sallam i skoro svi učenjaci, ne skoro, nego svi islamski učenjaci, kad kažem skoro mislim na one e, š, e, da neko ne pomeša, jel da, da neko ne pomiša sa islamskim učenjacima i, i, i one odijadu bilja e, murtede, otpadnike, jel da, određenih, određenih jel da pravaca koji nemaju veze sa islamom, jel tako? Drugo, drugi period je zakonodavstvo u vrijeme ashaba i taj period završava smrću četvero pravednih halifa, znači nakon pogibije, inša Allahu Teala, nakon, znači, nakon šehidluka uh, Ali ibn Abi Taliba, završava se period tešrija, to je zakonodavstvo u vrijeme ashaba, jel da kada govorimo o onim starijim, poznatijim i većim ashabima. Treći period je onaj period zakonodavstva u vrijeme mlađih ashaba i nekih istaknutih tabiina. Taj period završava nakon prvog hijdžetskog stoljeća, znači još uvijek smo u ona tri e, pohvaljena stoljeća iz hadisa poslanika alihi salatu wasalamu četvrti period je zakonodavstvo u vrijeme kada je islamsko pravo, to jest al-fiqa, postalo znanje u nizu naučnih islamskih grana. To je vrijeme u kojem se emanet islamskog znanja prepust, prepušta učenicima velikih učenjaka koji ipak nisu imali veliku ulogu u osnivanju novih pravnih škola. Znači govorimo o medhebima, jer tako govorimo o medhebima barakalafikom. Ovaj period završava krajem trećeg stoljeća, trećeg stoljeća po Hidžiri. E, dalje, znači peti period je zakonodavstvo u vrijeme kada su islamske teme postale predmetom rasprave između pravnih škola kažem, predmetom rasprave, ali ne i e, omalovažavanja i prepucavanja, jel da? To je jedan e, drugi period, spomenuću ga sada inčala. A kada govorimo o periodu e, onog zakonodavstva u vrijeme kad su islamske teme postale predmetom rasprave izvežu pravnih škola, hoću reći da je to onaj period ili ono vrijeme kada su napisana najobimnija fikska dijela Allah vas nagradio. Ovaj period završava gašenjem ili nestajanjem abasidske dinastije i to baš u vrijeme vojne navale tatarskih divljaka i njihovih nemilosrdnih koljača. Inče Allahu Teala, kada dođemo do ovog perioda Bidni Lahi Teala, vidjet ćete da je izuzetno važno razgovarati o e, znači, gašenju abasidske dinastije i o tome e, koliko su tu u stvari jel da, koliko su tu u stvari šiti odigrali veliku ulogu u svemu tome, jel da? I šesti period je zakonodavstvo u vrijeme, evo je ono, onaj kritičan period, u vrijeme slijepog slijedženja mezhebskih stavova i fetvije. To je prouzrokovalo i sukob između mezhebski, mezhebskih ekstremista, koji na žalost, jel da, taj sukob, nažalost traje do dan danas, iako sada poprima ideološki a ne onaj pravni, to jest e, fikski oblik, wala haule, wala kuvete ila billah. Dakle, ovo je u kratkim crtama prikaz perioda razvoja islamskog zakonodavstva kroz historiju muslimana. Iz navedenog možemo vidjeti kako se u stvari kako se to u stvari odvijao taj cijeli proces, znači proces stvaranja, cvjetanja, održavanja, opstanka i na kraju propasti država koje su se pozivale na ustav Islama jer jasno je vidljivo kako su posebno u zadnjem periodu islamske vladavine dominirale ekstremno mezhebske rasprave koje su neminovno dovele do sukoba kojeg će, napominjem, kojeg će i kako lukavo iskoristiti šije, šije koje su pomagali urušavanje tih islamskih državnih uređenja na našu veliku žalost. O tome ću svakako, kako već rekoh, progovoriti u nekom od narednih predavanja inša Allahu ta'ala. E, dakle, e, sad ću vam inša Allahu ta'ala samo reći nešto o zakonodavstvu u vrijeme poslanika e, sallallahu alihi wasallam, znači samo jedan dio, te kažemo osnova i početak islamskog zakonodavstva je u stvari šeria ili islamski vjerozakon. Znači ne govorimo sada zakonodavstvo, nego kažemo širija, to je islamski vjerozakon koji je sadržan u Kur'anu putem Allahove objave koja je počela 17. Ramadana, znači 17. dana u mjesecu Ramadan ili Ramazan kako ga kod nas zovu, u pećini Gar Hira, u poslanikovoj sallallahu alaihi wasallam 41. godini života. Znači nije 40. već je 41. godina života trenuta kada je 17. ramadana u Gar Hira počela objava Kur'ana. To je počeo je objava šerijata, to je islamskog vjerozakona. Objava počinje poglavljem El Alaka i krebi smi rabbi kelledi halek, je tako? A završava se, znači počinje sa 17. ramadana, suretom El Alak, a završava 9. dhul hijjeta, na danu velikog hađa u desetoj godini po hiđri poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je on alaihi salatu wasallam imao ravno 63 godine. Objava znači završava trećim ajetom iz poglavlja El Maide ba'da udu billahi mine šetane rađim El jeume kmeltu lekum dinekum wa etmemtu alaikum ni'meti wa raditu lekum u islame dina. Danas sam vam vjeru vašu savršio, blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam istom bude vjera. Znači, obratite pažnju, Allah vas nagradio, od početka objave do njenog kraja je prošlo tačno 22 godine, 2 mjeseca i 22 dana. I 20 i koliko? I 22 dana dana. Što se tiče tvrdnje da je početak e, objave e, zabilježen u 17. noći mjeseca Ramadana o tome direktno ili možda indirektno jel da jel da e, govori govori i gospodar subhanahu wa ta'ala u Kur'anu u poglavlju El Enfal u ajetu broj 41 kaže gospodar subhanahu wa ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان jeumel tekal džem'an. Znači, ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu našem na dan kada su se sukobile dvije vojske. Dan kada su se sukobile dvije vojske je dan džume ili 17. dan mjeseca Ramadana kada su se u drugoj godini po hijđri muslimani sukobili sa mušnicima u bitci na Bedru imam Kastalani rahmetullahi alej u komentaru Buhari Buharijine zbirke navodi kako je to stav Ibn Ishaqa koji kaže da to bilježi Ibn Ebi Šejbe i Et-Taberani od Zejde Ibn Erkama radijallahu ta'ala anhu arlahu. Imam Kastalani rahimehullah, dragi poštovani moji, napominje kako je to i njegov stav, dakle i on je stava da je Kur'an počeo da se objavljuje 17. E, dana mjeseca Ramadana, jel da? A meni se veoma dopalo to što je on rekao, e, znači nešto je preljepo rekao, jel da? I zato vam ja ovdje u cijelosti prenosim njegovu izjavu u kojoj ćete siguran sam uh, uživati kao što sam ja uživao Allah vas nagradio svojim hajrom, uh, svakim hajrom. Evo šta imam Kastalani Rahimahullah kaže ja naginjem ka ovom stavu, jer sam duboko ubjeđen da ova noć sa njenom važnošću i veličanstvenošću ne može biti zanemarena, a da se na nju ne ukaže ni, jednom, ni jednim išaretom u Kur'anu. Kur'an je na ovu noć ukazao na najljepšem mjestu kada govori o ratnom prijenu sa bitke na Bedru to je dan kada je Allah uzdigao muslimane, kada im je prikazao čudesa njegove pomoći, što je samo potvrdilo ponos njihove vjere i važnost njihovog autoriteta. Dan te velike bitke je dan u kojem je uzvišeni Allah počastio Muhammeda sallallahu alihi wasallame svojom poslanicom. Zato je prelijep, prelijepo kako je Kur'an ukazao na to, riječima i u ono što smo objavili robu našem na dan kada su se sukobile dvije, dvije vojske. Znači, to je stav, to je stav imama Kastalanija, rahmetullahi alej. Nadam se, da vam se dopalo ovo što je on rekao, jer meni se jako, jako veoma dopalo, rahmetullahi alej. U svakom slučaju, vrijedi napomenuti kako se period objave dijeli na mekanski i medinski, je tako? Prvi je svakako onaj mekanski period u kojim se objava odvija u 12 godina, 5 mjeseci i 13 dana. Poslanik sallallahu alihi wasallam je u poslaničkoj misiji u Mekki ostao do prvog dana mjeseca Rebiul Ewel, kada je već napunio 54 godine sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Drugi period objave je onaj nakon hijdžre ili medinski period koji je trajao 9 godina, 9 mjeseci i 9 dana. Znači mekanski period, mnogo je lako zapamtiti koliko je trajao braćo i sestre, 9 godina, 9 mjeseci i 9 dana, a Allah najbolje zna. Objava je završena 9. Dhul hijjeta, u desetoj godini po hijđri kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam već napunio 63 godine. Ono što je interesantno ovdje istači je način na koji je objava bilježena, to je zapisivana. Poslanik je alihi salatu wasalam, dragi poštovani moji, oko sebe imao veliki broj ashaba, povjeljivih pisara objave poglavlja su upisana, upisivana na Asi, El Asib, to jest listu od palme, i pisana su na El Lehef, to jest e, tanka kamena ploča, je l' tako? I na drugim, možda e, kamiljoj kožici i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja ovdje spominjem samo El Asib i El Lehef, jel da, koji su bili najkarakteristični i najčešći za to, za e, u vrijeme E, pisanja objave u vrijeme prvog pisanja objave. Neki učenjaci ističu kako je broj pisara iznosio 26. Drugi tvrde kako ih je bilo 40 dvojica. Bilo je onih koji su tu obavezu vršili u toku cijele objave. Znači govorimo o ashabima, pisarima. Jel da? A neki su, radi Allahu ta'ala anhu ardahum, uzeli dijelimičnog učešća u, u, u tome. Šta znači uzeli su dijelimično učešće? Možda bi bili pisari samo jedne sure i to je sve. Je tako? Pisari objave su, jel da, da za kraj samo to napomenem, ja sam mislio da ću nešto kraće, ali je to opet sam oduljio, Allah vas nagradio hajrom, ne zamjerajte. Znači, od najpoznatijih pisara objava su uh, e, Hulefa ur Rashidun, to jeste Bekr, Umar, Uthmani, Ali uh, i kažemo najpoznatijih, jel da? I Amir ibn Fuhejre. Amir ibn Fu, Fuhejre, rade Allahu Anhu, dragi poštovani moji, to je sahabija koji je bio lični pisar poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada su u pitanju pisma poslanika sallallahu alaihi ve sellem koje je on diktirao Amiru a kasnije bi ta pisma bila prosleđivana vladarima tog vremena znači Amir ibn Fuhejre je bio taj koji je pisao ta, pisao ta e, pisma od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dalje, među e, poznatim jel, da pisarima poslanika sallallahu alaihi wa sallam su također i Ubej ibn Ka'ab, Thabit ibn Qais ibn Shammas, Zaid ibn Thabit, Muawiya ibn Abi Sufjan i njegov brat Jezid, radijallahu anhuma, kažem njegov brat Jezid, a ne njegov sin Jezid znači da ne pomješamo pojmove, znači imao je brata jezida i imao je sina jezida. Znači njegov sin jezid e, je, e, znači spominju ga u kontekstu nečeg što će se kasnije, e, jel da, negativno odraziti na tog događaja, jel da, u tadašnjoj islamskoj državi, a ne njegov brat, a ne njegov brat, znači da ne pomješamo pojmove, je tako? Iako Ibn Taymije rahimahullah, iako Ibn Taymi Rahimehullah, je da, u knjizi, ka, u jednoj tako knjižici, ka ide tu fi jam'i i kelimet muslimin, znači pravilo po pitanju jedinstva riječi muslimana, kaže kako mi muslimani ne trebamo sebi dozvoliti da se upustamo o diskusiju e, čak i onoga što je uradio jezid, niti ga trebamo braniti, niti ga trebamo e, napadati, i to je ono što sam ja naučio od vjere, a i dan danas vidim da se svi učenjaci Ehlu Sunne o džema tako i obhode. Dalje, od pisara poslanika sallallahu alihi wasallam su Zubair ibn al-Awam, Khalid ibn al-Walid, Ula ibn al-Hadrami, Amir ibn al-As, Muhammed ibn Mas'ala, Maslama radijallahu ta'ala anhum wa ardahum džemi'an. Za kraj napominjem, jel da barem za kraj ovog večerašnjeg izlaganja e, napominjem i samo da su možda najuporniji i ono e, najrevnosniji u pisanju objave svakako bili mu Awija ibn Abi e, Sufjan i Zaid ibn Thabit radijallahu ta'ala anhuma ardahuma jer su ova, ovo dvoje sebi dali u obavezu da se ne bave drugim zadatkom osim pisanjem objave od poslanika sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ehe, selamu aleykum. Čujete li me Allah vas nagradio? Taj, gdje je stalo? Gdje je stalo Varek Alafiku? Gdje me je prekinuo? Gdje me je prekinulo? Hajde mi recite da znam gdje da nastavim. Ili sam već završio, inša Allah. Jel zadnja misao znači kod e, kod jezida, jel da? Znači zadnja misao je bila zadnja misao je bila da e, su dvoje sahaba jel da e, bili e, posebno su se isticali po pitanju e, pisanja objave poslanika sallallahu alaihi wasallam to su bili Muawije ibn Ebi Sufjan i Zaid ibn Thabit radijallahu ta'ala anhuma wa rdahuma jer su dali sebi u obavezu da se ne bave drugim poslom osim pisanjem, to jest ubilježavanjem e, objave poslanika sallallahu ta'ala alihi wasallam. Eto, to je bila zadnja misao. Halali, tako sam malo oduljio vidim da je i šejh Izet trebao da se oglasi u 21.15, i tako? Ima li Izeta ovdje u sobi sa nama? Ima li tog eh, mladog i atraktivnog eh, eh, gospodina ovdje na našem mežlisu? Nema ga još uvijek. A 21.45, i e dobro. Dobro, znači nismo mu nanijeli nepravdu ne do Allah. Dobro, dragi i poštovani moji, ako imate kakvih sugestija, ako imate kakvih prijedloga, ako imate kakvih pitanja, komentar na ovo što ste ovdje čuli, ehlen osehlen, bujrum, do 21 i 44 mikrofon je vaš. Do 21 i 44 mikrofon je vaš u 21.45 mikrofon preuzima nama dragi brat e, Šejh Efendija, jel da gospodin uh, Izet Hadžić Allah ga nagradio hajra. Evo ja vam prepustam uh, e, prepustam vam mik. Ahlan wa sahlan. Buyurun. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Da se čuje? Mi se zahvaljujemo našem bratu Ebu Izred Momeću Aspana Tala da ga obilno nagradi na včerašnjem izlaganju. I kao što je brat rekao, znači ona braća i sestri znači, koji imaju a, pitanje na ovu temu ili žele nešto putem mikrofona da kaže, ovo je prilika da uzmete učešće u, u, kroz učerašnju temu. I da ako braća ili sestra imaju neko pitanje na ovu temu, evo znači prilika postavite pitanje, mi ćemo dati, e, dati mikrofon e, našem bratu da odgovori na vaša pitanja kroz ovu temu o kojoj je večera govorio. kao znači brat Ebu Amina nam se uključio u sebu <clears throat> može evo budu mi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Čujete me inšala, jel da? Tajbehi Siddiq 1, Allah te nagradio, samo saburaj koji sekundu da se poselavimo sa e, sabljom 2, jel tako? Alikum se nam ahtla sablja 2. E, da li me čuješ, eh Allah te nagradio hajerom? Ili si se samo uključio i požuri ono da sebi skuhaš kafu, barek alafik. Tajb. E, ehi, i izete. Evo samo što si ušao, a već si izazvao ovdje diskusiju i raspravu Allah te nagradio hajrom, a da ništa nisi ni učinio. To je još samo, to je još jedan pokazatelj koliko si ti u stvari kontraverzna i diskutabilna ličnost, dragi moj mladiću. <laughs> Taj, evo ima brat Sidik 1, pošto sam te ja malo prije nazvao, jel da, eh, našim gospodinom, jel da, ili svojim, e, rekao sam e, gospodin brat, jel da, Izet, e, brat Esidih jedan postavlja interesantno pitanje, Allah ga nagradio hajrom. Kaže, osim Allaha subhanahu wa ta'ala, imal gospodina itd. šejh. Allah te nagradio, brat Esidih, džezak Allah hajr. Znači, lijepo pitanje, pametno pitanje i u direktnoj vezi sa akidom Islama. Slažem se. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, La tekulil munafiki munafiki ja se jidi nemoj reći munafiku o se jide ili kako to prevodimo kod nas e, gospodine kako to prevodimo kod nas gospodine jer u drugom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao e sejidu hu Allah sejid je Allah e sad ima tu jedna E, malo problematična rasprava. Malo problematična rasprava. E, gospodin e, je jedan izraz koji se koristi na ovom slavijansko-slovenačkom regi regionu, jel da? Znači oni koriste u te, u te jezike, također spada i ovaj jezik kojim vam se ja, kojim vam se ja sada obraćam, jel tako? Jel da? I kada se želi izraziti poštovanje prema nekom i tako dalje, kaže se gospodin. U njemačkom bi bilo her, tamo u engleskom bi bilo mister, ili tamo u japanskom kšengšing pun, ili kako je već bilo Allahu alem, jel da? Svaki od tih naroda ima svoj jedan određeni izraz, jel da, koji e, manje ili više, manje ili više liči liči onom izrazu na koji ti upozoravaš Allah te nagradio e, svakim hajrom. E sad, e, recimo u engleskom jeziku izraz mister ne znači gospodin. Jel da? Ne znači gospodin. Jel da? Gospodin je ili gospod je lord. Jel tako? Kako oni kažu. I imaju tu svoju titulu e, ovi englezi. Imaju one neke svoje u navodnicima lordove. Volijadu bila. Jel da? E, međutim, e, mislim, mislim da izraz gospodin, mislim da izraz gospodin, znači to je moj lični stav, lični stav, da izraz gospodin, e, kada su u pitanju braća, jel da, mislim da nema štete, inša Allahu bratu se tako u šali obratiti. Mislim da nema ništa problematično obratiti se bratu na taj način u šali. Znači, govorim ti sada za ove jezike slovenačkog porijekla. U, u, u te jezike spada i ovaj bosanski jezik, jel da? Jer e, problematično je kada kažemo gospod, gospod, jel da? Ili kako kažu slovenci gospon, jel tako? A hrvati kažu gospod po neki put kada se e, obraćaju čovjeku u smislu gospodine, jel da? da? Dok ovdje kod Makedonaca ima onaj izraz gospodin, je tako? Ali kada govore o Bogu, oni kažu gospod. E sada, zašto ja dozvoljavam da se mi jedni drugima u šali obraćamo sa gospodine? Zato što nije to onaj izraz gospod. Jer e, i kod Srba, i kod Makedonaca, jel da, i kod e, Slovenaca, Eh, ne znam za Hrvate, ne mogu tvrditi, samo sam čuo, znači čuo sam kako izgovaraju, ali ne znam da li u vjeri ima to značenje. Znači, kod Makedonaca, Srba i, Hrv eh, i Slovenaca, izraz gospod, gospod ili gospon, znači kod Slovenaca, je lična imenica u Alijadu Bila koji su oni, eh, znači nepravedno u Alijadu Bila, E, dali Isau alihi salatu wasalam. Je tako? Znači, oni kada govore o Isau alihi salam ili kako ga nazivaju Isusu, jel da kada govore o njemu, oni ne kažu Bog, nego kažu Gospod, naš Gospod i posle dodaju naš Gospod Bog. I kada kažu Gospode, znači ne obraćaju se Allahu subhanahu wa ta'ala, ne obraćaju se Bogu u kojem, e, kako oni zagovaraju, vjeruju u Boga, je jel tako? Jel da, tri u jedno, jedno u troje. Naši uvijek daju primjer o, o, o onom trojstvu, to je poput jednog jajeta, e, ima ljušpu, ima bjelance, ima žumance, to su troje u jednom, ali to je samo jedno i tako dalje, to je već druga rasprava, jel da? Međutim, kada govore o Isao Alisan, kažu gospod, ne kažu gospodin, po neki puta, po neki puta, možda, možda ćete čuti katolike, znači ove Hrvate, katolike, e, po neki puta znaju i da kažu gospodin, da i toga ima. Ako mi neko pri, e, prigovori da ima i toga, jeste ima i toga, međutim ja lično, ja lično mislim inša Allahu Teala da nema, nema štete u šali da se po neki puta obratiš bratu sa izrazom gospodin, ne gospod, ne do Allah, gospodin jel da s jedne strane, s druge strane, poslanik Jelih Sratu Esram naredio da ne smijemo nazivati munafika gospodin, jel da, ili nevjerniku kjafiru se obratiti tim izrazom, jel tako? Ako se ne smiješ njemu, inša Allahu ta zabrana, ta zabrana ne mora biti važeća i ne smije biti važeća za brata u vjeri s time što, s time što e, slažem se i prihvatam ovo tvoje pitanje kao neku vrstu nasihata meni, inša Allahu Teala, da možda, da možda radi ovog ili onog razloga, pa na kraju krajeva možda i trebamo izbjegavati, izbjegavati da se na taj način, inša Allahu Teala, šalimo, koristeći taj izraz. Jazak Allah khair, Mubarak Allah fik, Asiddiq, donja crtica, jedan, jazak Allah khair. Tajb, evo ja prepustam mik e, Barek Radlafik i tebe. Prepustam mik e, e mnogo poštovanom e, Efendi <laughs> izetu inša Allahu ta'ala ili već kako ste ve, vi sa opovima e, dogovorili da ovaj program dalje traje inša Allahu ta'ala. Ako ima pitanja, ima sugestije, ja sam na raspolaganju još cijelih, inša Allahu Teala, e, koliko? Još cijelih šest minuta do početka iz ovog izlagaja. Selamu Allahi, alaikum wa rahmatullahi wa Bismillah, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Da se čujem već? Čujemo se, alhamdulillah. <clears throat> Evo mi inšla imamo znači još nekih uh, sedam 7 minuta, znači 21.45, znači imat ćemo ponovo uh, uživo obraćanje od uh, našeg brata Ebu Amina, brat je već u sobi, brat naš stavlja sa ciklusom predavanja na temu uh, vjerovjesnici i njihovi narodi, pouke i poruke. Ako ima, ako, ako želi još neko nešto da kaže na ovu temu koju je večeras e, uh, še i govore, ovim imate priliku da uzmete mikrofon i da kažete uživo, ja bih samo šeha pitao, znači da, e, e, da li trenutno znači, muslimani se nalaze u jednom novom dobu, znači modo, modernog porobljavanja, prvenstveno, znači kad kažem ovo porobljavanje, mislim od strane onih koji sebe nazivaju, znači nazivaju sebe muslimanima, kriju se za islama, zaista znači rade za interes nevjernika, a kao nagradu, znači, koji dobivaju od nevjernika jeste znači njihov opstanak pre, a, ovaj mislim na, najviše na arapske zemlje znači mi se nalazim, nalazimo znači u modernom porobljavanju gdje gdje su oni koji praktikuju Kur'an i Sunnet bilo gdje da se nalaze znači pozivaju se različitim imenima i nisu nigdje e, u mogućnosti znači momentalo nešto da urade mada znači Allah subhanahu wa ta'ala znači taj koji garantira da će islam i jednici pobjediti. Ako možeš i nešto nam kažeš ukratko da ti došao ovaj tebe da prati. E, počinje sa svojim zvanim burjom i Selamu alaikum wa rahmatullah. Ja sam čuo pitanje i ako sam dobro razumio, znači brat je pitao e, da li je i ovo i to je način na koji se obhode danas po tim e, arapskim zemljama i tako dalje, jer mi se moramo pozivati na te arapske zemlje jer tamo nam je izvor, jel da? E, da li ovo što se dešava kod njih je jedna vrsta modernog e, E, porobljavanja itd. itd. Jel da? Od prilike, jel tako? Ako sam shvatio. Čuje li me neko Allah vas nagradio? To je. Znači ovako, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. To je lijepo pitanje. Znači, puno nas misli da zna odgovor na ovo pitanje, puno nas možda misli, e, ovo je već rečeno, o tome je puno puta e, pričano i tako dalje i tako dalje. Ali nije tako. Nije tako, vallahi. Zašto? Zato što svakog dana, svakog dana imamo, e, znači, imamo novu situaciju. Svakog dana imamo nešto e, što će nas e, zateći. Svakog dana imamo e, situaciju upućivanja e, Eh, iskrenih jel da eh, poruka muslimanima da muslimani počnu eh, sa razmišljanjem da muslima, da se muslimani ujedine jel da da muslimani jel da prestanu da osuđuju svoju braću zbog onoga što oni nisu u stanju da shvate i tako dalje i tako dalje jel da jer šta je mjerilo istine šta je mjerilo pravog puta mjerilo istine i pravog puta nije E, to ko je jači, e, ko je grlati, pa e, jel da i tako dalje i tako dalje. Ili ko ima više cifri na svojem financijskom kontou ili ko ima veći onaj društveni uticaj i tako dalje i tako dalje. Jer istini za volju, mi muslimani danas ništa od toga ne posjedujemo. Znači, mi muslimani od toga danas ne posjedujemo ništa. Znači, nemamo ekonomiju, nemamo obrazovanje, jel da govorimo o tom arapskom svijetu, jer čak i njihove najbogatije države poput Saudijske Arabije, Kuvajta i Katara, nemaju ništa od svega toga, nemaju industriju, jel da, nemaju neku svoju unutarnju proizvodnju, infrastruktura im je katastrofalna, znači ovo što gledate od onih visokih zgrada i tako dalje, od nekih atraktivnih, lijepih, uh, atraktivnih i lijepih uh, onih uh, архитектонских здания, све су то уствари неке куле од карата. Али Х, СЛО, баракала фик, джезакала хајр, ценимо ово што си нам послао, джезакала хајр, ахи. Значи, све оно што видимо на телевизии или оно начин на кој сада они форсирају неку своју нову заједницу, неко своје друштво. Све е то на нестабилни многама. nemaju oni ništa drugo do tih nekih zdanja, ne do Allah. Eto, mi ne želimo šeru ali adubila, daleko toga, jel da? Ali da im gospodar Subhanahu wa ta'ala e, samo odredi jedan zemljotres, sve će im to pasti u, u, u, trenu od, u, u jednom trenutku. I ništa im neće ostati. Nemaju industrije, nemaju proizvodnju, jel da? Nemaju tešku industriju, nemaju, znači, e, nikakvu tehnologiju, jel da nemaju neke univerzitete sa kojima bi mogli da se pohvale itd. itd. Jel da nemaju e, onaj kreativni, inovativni način e, e, putem kojeg bi prišli studiranju problema današnjice pa da oni to rešavaju i tako dalje i tako dalje. Ne, naprotiv, šta im se kaže, oni tako rade, jel da nešto sad kao pokušavaju i tako dalje i maksimum koji su uspjeli jeste da su okupili znači sav taj arapski hajde nazovi islamski svijet hajde nazovi protiv moje volje nazovi islamski svijet jel da e, kako su uspjeli da ujedine e, ljude sa muslimanskim imenima uspjeli su da ih e, ujedine na jednom saudijskom TV kanalu, na jednom saudijskom TV kanalu, multimilionerskom svakako, E, koji je da financira jedan program koji se zove Arab Idol, je da? Ili arapski idol. Znači iz svih arapskih zemalja se na jednom mjestu okupe nekakvi u navodnicima talenti, nekakvi što mladi, što stari i tako dalje i tako dalje. I sad ko zna od njih da pjeva, ko zna od njih da da skače, da izvodi nekakve sihrove i tako dalje i tako dalje i na osnovu toga ocenjuju njegov e, talenat. Jel da? To mogu raditi na zapadu, mogu raditi po Evropi, mogu raditi po Americi, mogu raditi tamo po e, dalekom istoku, jel tako? Kina, Japan, ovo, ono, Australija, šta ti ja znam? Zašto? Zato što oni već imaju e, tehnološku industriju, imaju jednu, ili hajde nazovi, industrijsku civilizaciju, industri, industrijsku civilizaciju koja njima na Dunjaluku, znači u Dunjalučkom smislu, daje prostora za takvo nešto. Jer sve te zemlje imaju izuzetno velike i moćne ekonomije. Sve te zemlje imaju izuzetno moćan i jak financijski aparat ko, putem, kojeg, putem kojih su u stanju da izazovu e, cijele državne udare u nekim državama pa i propast te države kao što su uradili ka, e, Misru, to jest Egiptu u roku od 24 sahata izazvali su propast e, cijele države. Je tako? I e, Siddiq jedan samo moment na tehi barek alafik da ne izgubi misao, jel da? E, međutim, međutim, ono što je umetu danas potrebno jeste da se umet ponovo počne okupljati na hajru koji je jedino legalan za njega to jest da se okupljaju oko riječi uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala i da svoje talente, znači ne mora da to da bude samo talent izučavanja Allahove knjige i suneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači mi u umetu imamo veoma veliki potencijal i veoma veliki kvalitet, jel da? Znači ovaj umet broj na milijone i milijone, na stotice miliona ljudi, jel da? Znači to je potencijal koji musliman ovom umetu obećava E, jel da, doktore nauka, doktore e, astronomija, medicine, inženjeringa, e, biologije i tako dalje, i nuklearne tamo, šta ti ja znam, medicine, pa e, fizike i tako dalje i tako dalje. Znači nešto što će zaista omogućiti muslimanima da ostvare svoj napredak i da zauzmu zasluženo mjesto u današnjici, a ne da budu e, jadni i bjedni zečevi koji će kako se prohtje nevernicima sa istoka i zapada da protjeru, da pljačkaju i da samo od njih e, otimaju. Jel da? I da ponovo nemaju prava na riječ. Kao što se to danas radi sa muslimanima u svijetu ili ovdje sa muslimanima na Balkanu. Recimo na Balkanu samo muslimanima kako im se prohtje ove obaveštajne službe nazivaju muslimane vehabijama, potencijalnim teroristima, udaraju im zabrane za ulazak u ovu ili onu zemlju, ne poštujući nikakva ljudska prava. Ne, i, i, i za to što rade nemaju nikakva prava. Nemaju dunja lučkog, nemaju prava po njihovom zakonu, a kamo li da govorimo o zakonu gospodara Subhanahu wa ta'ala. Gde je sva ona, uh, sav onaj humanizam i poštovanje ljudskih prava kada su muslimani u pitanju? To ne postoji. Jel da to ne postoji? Koliko li samo puta mi tražimo da se oglasimo javno na nekim njihovim televizijama, na njihovim kanalima i tako i da javno popričamo sa ljudima, da javno objasnimo, ali oni to ne daju. Oni će uvijek prikazivati muslimane kao potencijalne teroriste, kao potencijalne zvijeri koji za doručak doručkuju jedno dijete, za ručak dvoje e, djece, jel da, a za večeru su spremni da pojedu čitavu jel da, e, nemuslimansku porodicu, što je notorna laž i njihova izmislica. Naprotiv, oni su ti koji se tako ponašaju. Oni su ti koji tako rade. I to svakog dana e, možemo vidjeti. Je tako? Ali muslimani jednostavno nemaju prava da govore, jel da? Muslimani jednostavno nemaju prava da govore i koriste se kao topovsko meso, jel da, pred e, naivnim e, masama, što u Evropi, što na, u Americi, što tamo po arapskim zemljama, po ruskim tamo zemljama i tako dalje i tako dalje. Jel da ili onim zemljama gdje e, evo saču je. Evo odlično o, o, saču. Saču odmah ću pogledati. Evo je Sidik jedan brat ti hvali pitanje, odmah ćemo se pozabaviti tvojim pitanjem. E, zato kažem da nije nije, mi muslimani danas ne živimo jednu vrstu porobljavanja. Znači, govorio sam, to je ta jedna vrsta porobljavanja koja postoji kod ovih, jel da? Slijepo slijede zapad, slijepo ih, e, jel da, imitiraju, samo uzimaju od njih bez razmišljanja i tako dalje i tako dalje. Evo, primjera radi, primjera radi, e, u Saudiji sada se postavlja veliko jedno filozofsko pitanje od velikog životog značaja sa kojem se ne mogu nositi oni njihovi tamo mamlazi koji pozivaju jel da na demokratiju i sekularizam itd. itd. i sve to uz blagoslov e, tamošnje vlade i onog njihovog slijepog muftije jel da e, počeli su da im napadaju ženske volijadu bila a, e, posred ulice ima i videa koji su, prostra, a, e, koji su postavljeni što na YouTube što na nekim sajtovima grupa momaka njih petoro šestoro napada tamo djevojke neke e, sve sa nikabima djevojke, jel da? I to je sada veliki problem za njih. Ali to je problem koji su oni sami sebi pozvali. S jedne strane ušutkivali su učenjake i zatvarali su ih, a s druge strane oni u, navo, u navodnicima učenjaci koji su aminali na e, politiku sekularizma jel da njihove vlade. Ne znaju sad kako da se postave, i kažu da ne može to po šerijatu kako to da rešimo jedino da ih malo šamaramo i tako dalje, ali vlada to ne da i oni kažu, e pa sad treba da se unese u ustav ili u zakonik Saudijske Arabije, znači nova tačka e, tačka koja će glasiti kako sankcionirati jel da seksualno uznemiravanje u javnosti ili e, na poslu i tako dalje i tako dalje. Cirkuzijada. To nikada među muslimanima nije postojalo. <laughs> Zašto? Zato što se zna. Jel da okarne fi bujuti kunne, Allah Žešanu kaže ženama i budite, boravite u svojim kućama, je tako muškarcima i ženama kaže oborite svoje poglede i tako dalje i tako dalje. Jel da? Znači robovi su i ovih na zapadu, a robovi su i svojih strasti. S jedne, pak, s jedne strane sve više odstupaju od islama, s druge strane ne postižu nikakav dunjalučki, dunjalučki ono, uh, onaj ekonomski, te, vojno, tehnološki progres. Nešto se udaraju po prsima i kažu mi smo sada vodeći u regionu, mi upravljamo uh, onom uh, ekonomijom u regionu i tako dalje i tako dalje. Taj, ako ste vi toliko osobni, zašto i dan danas pozivate uh, Amerikance da vam štite zemlju od Irana? Zato što Iran prijeti nuklearnim oružjem, podržava ga Izrael i Amerika. Vi ste sada vidjeli uh, kako ste sami sebi rupu iskopali i koliko ste u stvari pogrešili u toj politici, jel da? Ali da bi ostali na vlasti, oni se sad nešto kao udaraju prsa i lažu narod kako mi smo tu lideri, ekonomski lideri u regionu i td. i td. Jel da? Priče za malu djecu. Znači, to je jedna vrsta porobljavanja. Ima, ima, e, znači, ima druga vrsta porobljavanja. Jel da? Onog dobrovodnog i to je gore, Znači ono dobrovoljno porobljavanje koje je gore u Elijadubilja. Jel da? Kada se u ime vjere prave ustupci, kada se u ime vjere e, ljudi e, odriču potvrđenih potvrđenih e, šerijatskih stavova iz Kur'ana i Sunneta, izvitopere to, iskrive to i bivaju razlogom Elijadubilja, bivaju sebe, sebepom, jel Jel da? ne da ljudi otiđu, odu u stramputicu ili u zabludu. Jel da? To će se desiti ranije ili kasnije. Nego bivaju sebebom da na taj način svojim djelovanjem unište, unište autoritet islama kod ljudi. Znači pravite razliku, Allah vas nagradio. Kada čovjek ne želi da prihvati islam, znači čovjek kaže, slušajte, ja se ne stažem s tim, ja to ne želim da prihvatim, ali ja to poštujem, ja to uvažavam i poštujem ove koji se toga pridržavaju. Je tako? Međutim, kod muslimana se danas to ne dešava, nego muslimani ne kažu to, nego odbijaju neće i kaže, ma to je više staro, to nema više vrijednosti, to više ne vredi, nema nikakve težine. Nemojte nas više umarati sa tim stvarima. Dosta je bilo više, dajte nam slobodu. I to je ono što se upravo sada dešava u arapskom svijetu, dragi i poštovani moji. I to je još, to je još gore, Walijadu Billah. E, Taj e, brat Esidik kaže, šejih, da li smijem predložiti da u ovom modernom vaktu govorite samo o današnjici, primjer radi kako naći put do osvajanja srca insana, do zajedništva i tako da je svakako jahi. Svakako ako Allah da vidni lahi ta'ala, e, znači i o tome će biti govora, i o tome će biti govora, Ja sam eh, juče rekao, ne znam da li si ti bio ovdje juče sa nama, ja sam juče rekao da u, u toku smo jednog novog projekta, inša Allahu ta'ala, ako smo živi i zdravi, bin Allahi ta'ala, pa da taj projekt finiširamo. To su eh, kratka video eh, obraćanja koja će trajati od 10 do 13 minuta, bin Allahi ta'ala, tako je predviđeno. Znači, u tim ćemo video obraćanjima E, obrađivati striktno, znači striktno samo ovo današnje stanje muslimana, jel da, e, to će biti kratka analiza stanja, e, nakon toga će se ponuditi rješenje i nakon toga će se svakako bilni lahitala koristiti svako e, to video izlaganje, neka su već iskorišena taj način, e, da se uputi poruka, da se uputi e, poruka svim onima, jel da, muslimanima, koji su dobre volje, jel da, koji se ne dave, e, znači, u nekim zabludama, jel da, o tome ko smo mi, ko smo, e, da mi ovako, mi onako i tako dalje, već naprotiv, e, da se uputi poruka, poruka je već upućena, već ima videomaterijal, još uvijek nije plasiran, čekamo samo da se to dotera, inša Allahu Teala, jel da, da se uputi poruka javna, znači za ne za razgovor, jel da, ne za diskusiju, već javna poruka za suradnju. I da to bi idni lahi možda bude i putem ovog sredstva u bližu ili možda dalju budućnost. Nadam se da će biti bliža budućnost. Mada ipak eh, istini za volju u našim godinama ne želimo da budemo ono i suviše optimistički raspoloženi pa da kažemo eh gotovo mi smo odradili sad će to biti ne Mi smo svjesni da treba biti strpljiv što se toga tiče, to treba polako odrađivati bilin teala i mi tu poruku svima šaljemo. Upućujemo svima, kad kažem upućujemo svima, e, znači mislim na one koji žele da učine neki hajir za umet islama, jel da, koji žele da učine nešto dobro za kauzu ove naše vjere, jel da, a ne... A ne, znači, oni koji, mislim, oni, ako neko ima neke namjere druge i tako dalje, o tome ne želim ni razgovarati ni pričati, to će Allah subhanahu wa ta'ala svakako onemo, onemogućiti. Jel da? Eto, dragi i poštovani moji, Allah vas nagradio hajra. Malo sam oduljio ovaj odgovor. Jel da, ali eto, sami ste to tražili. <laughs> Taj bi imao još neko šta nešto da kaže prije negoli teška srca prepusti mik e, e, bratu Izetu Bareka Lafikom. Da Allah i vas nagradi, dragi i poštovani moji. taj Dobro, znači iduće subote, ako Allah da braće i sestre, evo čitate, znači tema će biti, tema tribine će biti Sirija i budućnost ummeta. Nadam se da ćete tu uzeti učešća bidni lahi ta'ala. Jel da Sirija i budućnost ummeta bidni lahi ta'ala, to je jedna izuzetno lijepa i konkretna tema. Lijepa i konkretna tema bidni lahi ta'ala. Nadam se da će vam se dopasti jer sam e, tu temu jer sam za tu temu uzimao materijala kod dosta E, naših šejhova koji su istovremeno i izuzetno vješti i dobri e, analitičari Bidni Lahitala tako da nadam se da će vam se dopasti Bidni Lahitala Eto, obavjestite one koji nisu znali i recite svima koji su dobre volje, znači Allaha radi, ehle osehran, svako je dobro došao, jel da, s time što ističemo, time što ističemo da je vrijeme vrijeme iskušenja, vrijeme problema, je da vrijeme u kojem ovaj umet krvari i svako je dobro došao i nadamo se gospodaru subhanahu wa ta'ala da smo i mi kod svakog dobro došli bi idnillahi ta'ala upućujte poruku e, ljudima poruku e, ljubavi sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam poruku ljubavi i samilosti na koju nas je učio poslanik sallallahu alaihi wa sallam jel da e, jer poslanik alaihi sallatu sallam kaže gdje god blagost gdje god se blagost pojavi ili kako je već rekao jel da sigurno će strogoća e, sigurno će strogoća i krutost e, i ona od, e, odbojnost nestati inša Allahu ta'ala mi vjerujemo, mi vjerujemo da je poslanik Ali Sram govori istinu, duboko vjerujemo i znamo da ukoliko se budemo tako postavili, inša Allahu Teala, to će se zaista i desiti, to će se zaista i desiti, jer naš je nijet samo inša Allahu Teala dobrobit zajednice muslimana i ništa više s time što, s time što kažemo da nikada ani tada nećemo odstupiti ni za pedalj od Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i pravilnog tumačenja ove vjere od strane selefu saliha radijallahu ta'ala anhum wa ardahum. Gospodara molim da olakša stanje muslimana, da pomogne muslimanima u Siriji, da ih ojača, da ih učvrsti, da ne omogući njihove neprijatelje. Iako vas interesuje, eh, kratko prije ovog večerašnjeg izlaganja, slušao sam jednog e, libanonskog e, vojnog analitičara, generala u penziji, e, koji kaže ukoliko se rat u Siriji nastavi ovom žestinom kojom sada traje, jel da? Evo danas su kod Damaska srušili jednu zgradu u naselju koje se zove Sejidi Zeyneb, tako javljaju ovde na arapskim satelitskim kanalima, znači to je svetska vijest, nije to nešto što je meni došlo eh, s ove ili one strane, je tako? Znači ovo je za one koji pristuškuju naše razgovore, neka znaju, mogu slobodno da se uključe na te arapske satelite i da vide te vijesti, mada ih eh, oni prate, jel da? E, znači, uništena je najveća zgrada u onom, u onom naselju Sejid i tamo je bila najveća koncentracija Hizbul Lata, E, to jest najveća koncentracija šita jedne jedinice e, po imenu e, Fadl Abbas jel da? E, to je e, e Ebul Fadl Abbas tako nešto beše jel da? to je jedan tahut, jedan šeitan iz e, Libana koji je crko pa je na njegovo mjesto došao ovaj Hasan Nasrullat ali to je šiitska jedinica koja je došla iz e, Bagdada znači iz e, Iraka jel da? Pa ima snimak, ima snimak, najvjerojatnije i na YouTube-u je već objavljeno, kako uništuju tu njihovo, kako je uništena ta njihova zgrada i ubijeno je preko tamo 70 oro njihovih tih strelaca i snajperista i td. i td. Jel da? A oni sa svih strana žestoko navalili na muslimane. Jel da? Sad su im e, i ovi sa zapada pritekli u pomoć, jel da? E, ali eto, gospodar Subhanu Vatala daje te oni svakim danom sve više napreduju. Znači mislim na e, mislim na e, našu braću muslimane, jel da, koji se bore samo za goli opstanak i da zaštite jel da svoju čast, e, vjeru prije svega i, i, i živote svojih porodica. Pa kaže ovaj libanski vojni analitičar, ovaj general u penziji, kaže ovo što se dešava u Sirije, kaže, redko viđeno u historiji kaže nigde se kaže u zadnjih kaže 50 e, godina nije videlo da se na jednom mjestu kaže javno kaže i, i, i kaže javno bez ikakvih tajni kaže složi i postignu sporazum kaže Amerika kaže i Rusija kao što je to slučaj kaže sada sa sada sa Sirijom kaže međutim i pored toga kaže ako se rat kaže nastavi ovom žestinom kaže dva do tri mjeseca, kaže, dajem roka, kaže, Asadu i njegovi vladi, kaže. Nakon tri mjeseca, kaže, će se velike promjene desiti u Siriji, kaže. Oni, kaže, više ovo neće moći izdržati, jer su, kaže, borci, kaže, jer su borci, kako oni kažu, opozicije, kaže, izuzetno, kaže, odlučni i snažni i ne vidim, kaže, da će ih nešto, kaže, više zaustaviti. E, to je njegova analiza, a naša je to dova, inša Allahu Teala, e, s time što bi e, ja inša Allahu Teala e, tu dovu dopunio sa Allaha molim da sve to e, bude hajr i dobro za muslimane inša Allahu Teala za one koji žele da žive po onome što je gospodar Subhanu wa ta'ala objavio u Kur'anu. Allah vas nagradio hajrom. Izo halali jehi baraka lafik. Subhanaka Allah. Hamdike nešadu an la ilaha ilanta. نستغفرك ونتوب إليك سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi se još jedan put zahvaljujemo našem bratu Ebu Idrizu, momeću uzvišenog Allah kao da ga obilo nagradi na večerašnjem druženju, a mi inšalana znači, će odmah prepušamo mikrofon našem bratu Ebu Amini i da zajednički poslušamo ono što nam je večeras pripremio kroz temu vjerovjesnici i njihovi narodi, pouke i poruke. Pa bujno, brate, mikrofon. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jel se čujemo, braći i sestre? Tamo. Meni je, <clears throat> nadam se da ste u, u hajru, da ste u zdravlju i u imanskoj atmosferi i molim Allah da, da nam svima poveća blagodati ovog, ove naše prilijepe vjere i molim Allah tebarke od tala da nas uputi na ono što je za nas najbolje, da nas uputi direktno u, u okrinje svoje milosti, da nas uputi u džennet. Zaista mi je uh, šejh Hosein, zaista mi je žao ovaj što neću reći moram, ali eto, ovako prekidam tvoj govor volio sam, zaista sam volio da si, da si još govorio. Pa nadam se da nisi previše umoran, ali ako ima neko od braća ili sestara neko pitanje, mislim da je da se da je da se više više dersa ne može odraditi nego u tvom jednom ili ili je tako odgovoru na neko od pitanja zaista zaista smo se okoristili i zaista se koristimo pogotovo što ova ja, ova ti ćeš mi šeha laliti, inšala, nisam dugo čuo tvoj glas, ni ovako uživo, a nismo se dugo ni vidjeli, jel tako? Jel da, nadam se, inšala, u teala, da a, će moje i tvoje oči valjda se strest, inšala, na onome svijetu. Pa ako šehuna odeš ti prvi, a vidiš da mene tamo nema, potraži me negdje, pa zamoli Allah da i mene stavi na mjesto bolje za sve nas, kao i za sve muslimane, tako. Ja sam, ovaj, zaista, ta zaista sam, ovaj, dirnut šehovim govorom, malo sam se prisjetio, ovaj, vremena od prije par godina, tako, kad smo mogli biti zajedno i kad smo bili zajedno, pa me to malo, je tako, ajde da kažem, dajem sebi slobodu da se izrazim, malo me to emocionalno potreslo, tako. Ovaj, jer će se, jel tako, inša Allah, džernetlije sjećati i nekakvi, jel tako, druženja ili primjera iz života njih sami sa ovoga svijeta. Pa je mene, evo tako, i ovo malo vratilo me u neku prošlost bez, jel tako, da gubim stanje u sadašnjosti. Ono je isto, ši, zaista je sve isto. Allah, molim da nas sve pomogne, da nas učvrsti i da inša Allah u tela ispustimo svoje duše i damo je Allahu onako kako on a, sa nama zadovoljan. Taman. Ja sam večeras nastavljam sa vama inša Allah u tela sa a, ovim serijalom a, vjerovjesnici, njihovi narodi pouke i poruke. Ja sam vama već više puta govorio da nakon ovog, nakon što završimo ovu knjigu, mi ćemo, inša Allah, za vas napraviti jedan kviz koji će biti uživo odavde iz džemata. I ja sam vama objasnio da će pitanja biti veoma teška. vidite sami ciklus je, znači, 32 dijela, bit će otprilike 20 pitanja, ali su zato i nagrade veoma vrijedne. Mi smo se išala u tela potrudili i potrudit se da prvo mjesto bude stotinu e, eura, drugo mjesto 50, a treće 20 eura. Pa nadam se išala u tela da ćete ovaj, e, ovo najozbiljnije shvatiti, a cilj svega ovoga jeste da, da naučimo, da se podučimo i da obnovimo, obnovimo znanje mene se svidjelo, a, i to sam šehu na, u privat, privat poslao, svidjelo mi se ovaj ovo pitanje naših brata Mubrek, a, SCD, čini mi se, lalite, mislim da je SCD, čini mi se da sam vidio to, jel? Pitanje je bilo zaista, ovaj, zaista primamljivo za ova vremena, ovaj, a moglo bi se dosta na ovome odgovarati, tako, Znači, brat je predložio da se u ovom modernom vaktu, da se govori o današnjici, tako i nagovi primjer, kako naši put do osvajanja srca insana i do zajedništva, tako. Zaista, zaista ovaj, lijepa tema, o njoj mi tako konstantno i govorimo. O, sva ova, sva ovaj govor, sva predavanja jesu uspjerana ka tome, ali sigurno da bi trebalo ovu temu proširiti, a, možda nekim nekom drugom vrstom govora ili ovaj iskustva sa terena, znači da jednostavno o, govorom mi koji smo sa terena, ali tako i vi zajedno sa nama, govorimo ono što se dešava, ono što su rane i što su boljke, tako, bez, bez jel tako, spominjanja bilo koga ili, ili, ili, nego jednostavno samo da ova iskustva prebacimo na jedan dijalog između nas svihu, a zatim da vidimo šta je to što a, pored, jel tako, sad ne govorimo o, o stvarima koje a, e, ruše islam ili ga uveliko narušavaju, međutim o nekim stvarima koje su unutar islama de, e, pojave koje se dešavaju, ali mi ih izgleda nikako ne možemo a, e, da kažem uslovno rečeno svarit, tako, to jest ne možemo ih shvatit i uvijek smatramo da je nekakva greška kod nekog a, ili, uh, ili kod osobe koja govori ili tako, ili kod drugog, da ona toliko velika da mora rezultirati time da pucaju srca. E, mislim da bi ovome trebalo zaista govoriti e, šta je temelj i zašto dolazi, zašto dolazi do ovakve stvari. U velikom slučaju, braćo moja i sestri, vidjet ćete da nije, nikad nije a, ta mala stvar razlog pucanja zajedništva, ne. Nego je u stvari uvijek u pozadini nešto puno dublje, i puno, e, nažalost, akidetski e, i teže i puno i puno bolnije od onog samog momenta e, aktualne neke situacije u mjestu i vremenu. Evo ja urijete mani započe ders na ovu temu, ali eto, nije mi to, nego zaista sam se ovaj <clears throat> prijatno iznenadio o predlogu ovog našeg brata, brata Sidika i mislim da inšalav teala na ovu temu zaista treba otvoriti, otvoriti jedan konstruktivni dijalog i e, dati priliku svima tako da pa evo i ovim pitanjem i ovim pitanjem puno se može, može reći. Ja ću večeras, neću dugo, inšala, jer sam zaista preumoran, volio sam slušati šeha, volio sam slušati šeha i zamolio bi vas, uh, braćo moja, operatori, tako da trebalo bi da napravite, Allah vam dao svaki her, razliku između je tako, onoga koji samo uh, daje, koji samo može da prenosi, je tako, uh, i to jedino to, uh, do te granice može da ide, koji može da prenosi samo ovaj ono što čuje, pročita, vidi i sluša od čega? Od onih koji su uh, puno, puno, tako, učeni Pa da napravite tu razliku, mislim da nema nikakve smetje da Husena evo Idriza, ipak uh, stavite mu nešto malo onda ispred njegova imena, jer da stoji, e, on jest brat svakako, to znamo i sve su ovo braća, ali uz poštovanje tako onoga što smo naučili od Šeha Husejna, Evo Idriza i svih tih ljudi, mislim da bi trebalo ovaj da stoji nekakva, nekakva ja da, nećemo reći neznatna, ali i te kako znatna razlika, ipak je on e, za mene šeh, a ja sam samo onaj koji sluša svoga šeha, tako. Allah vam dao svaki her. Večeras govorimo o Uzeiru, ali i salatu wasalam, <clears throat> on je prvi o kome ćemo će razgovoriti, jer nema puno, pa ćemo Alu Imran i onda ćemo se dotaći Zakarija, ali i salatu wasalam. Nakon Davuda, ali i salatu wasalam, Beno Israeličani su se ponovo udajili od, od Allahova puta. Izgubili su Tevrat, e, zaboravili su mnoge ajete i propise vrata. Allah subhanahu wa ta'ala ponovo iz svoje milosti je htio da oni obnovi svoju vjeru, pa im posla poslanika po imenu, po imenu Uzir. Posla im poslanika po imenu Uzir. Allah tebareke o ta'ala mu naredi da ode u pusto i porušeno mjesto. On se u čudu pitao kako, kako ću, e, i kome će biti poslanik u pusto mjesto. Čekao je da vidi kako će Allah tebareke o ta'ala oživjeti to mjesto. I u tom njegovom pitanju nije bilo opiranje Allahu te Tebareke o Teala. Bilo je to samo čuđenje. Allah subhanahu wa ta'ala i njega usmrti. I on mrtav bi tačno vraćao i sestre stotinu godina. Uzvišeni subhanahu wa ta'ala ovo mi govori u suri Bekara 259. ajet u prevodu značenja ili za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada povikao kako će Allah oživiti ove što su pomrli i Allah učinite on umre i tako ostade stotinu godina onda ga oživi. U zerova duša je uzeta za vrijeme njegovog sna. U nekim predajama a, se govori ili spominje kako je zaspao, zaspao slonovuši, jel tako malo noge, noge na zid. Kad se probudio, bio je u istom položaju. Došao mu je melek u ljudskom obliku i pitao ga koliko je dugo spavao. O tome uzvišeni kaže. I zapita koliko si ostao? Mm, Dan ili dio dana? Odgovori ne. Reče, ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje piće, svoje. Nije se pokvarilo. A pogledaj i magarca svoga, da te učinim dokazom ljudima. A pogledaj i kosti i vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažimo. Pogledajmo, subhanala, Allahovu moć. Hrana i voda se nimalo nisu promijenile. U zemlji se začeli. Kako je moguće da se magarac koji je danas bio živ tako promijeni i kosti postani? Gledao je kako se kosti magarca pomjeraju i sklapaju u obliku magarca. Kosti, damari, krv, meso, požar i dlaka postaju pravi pravcati magarac. Kad, kad je to vidio, uzdere ali salatu wasalam reče i kad njemu bi jasno on povika, ja znam da Allah sve može. Pogleda oživljeno selo i upita im, znate li Uzeira? Znamo, rekoše. Umro je prije više od stotinu godina. Ja sam Uzeir. Naravno, oni to nisu prihvatili počeli su ga provjeravati i ispitivati. Dovedoše starcu koja je imala više od 120 godina, za koju se kaže da mu je bila majka. Poče im opisivati uzera. Pogledaše u njega i vidjeli su tragove, sve tragove tog opisa. Nakon toga su mu povjerovali ono što im je govorio. Uzeiri poče podučavati te vratu i ljudi se počeše iznova vraćati ovoj vjeri veličati i slušati veličati i slušati da je Allahov sin subhanallah jevreji govore uzeri Allahov sin vremenu se pojavila Allah te mi dobio sam u privat jednu ovaj jednu porku pa sam se nasio halal te vremenom se pojavila jedna čestita poruca koja je svoje porijeklo vodila od Ibrahima ali selat vas selam ja Kuba poruca koja je poznata kao kao Alu Imran Alu Imran je tako onima Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allah je odabrao Adama, Nuha, Ibrahima, Ibrahima u porodcu i Imrana u porodcu nad ostalim svijetom. Sve porod jedan do drugog, a Allah sve čuje i sve zna. Imran, kojeg Allah Tebarek je otala spominje u Kur'anu, je bio potomak Davuda, ali i salatu wasalam. Imao je dvije čerke, Merijemu i Ašjavu. Merijemin sin je Isa, ali i salatu wasalam, a ove druge sin je Jahja, ali i salatu wasalam. Merijemina sestra je bila udata za još jednog Allahog poslanika, a on se zvao Zakarija alejselatu vesselam i to je rodbinska veza ove trojice ove trojice poslanika. Sljedeći govor je vezan za Zakarija alejselatu vesselam uh, Allah subhanahu wa taala mnogo toga opisao vezanog za Alu Imranovu porodicu prvi događaj je samo rođenje Merjeminog. Zekerija, ali i salatu je jedan od Sulejmanovih potomaka. Živio je u Damasku. Bio je dugovječan i imao je preko stotinu godina. Priča počinje sa Imranovom ženom, Mereminom, i Ašeinom majkom, koja je bila nerotkinja. Jednog dana je vidjela su kako u usta svog gladunčeta stavlja hranu. Pa poželjela da i ona ima svoje dijete. Diže ruke i zamoli Allaha. O tome Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prirodu značenja. Kada im Imranova žena reče gospodaru moj ovo što je trbuhu mom ja zavjetujem samo na službu tebi pa primi od mene jer ti zaista sve čuješ i znaš. Molila je Allaha subhanahu wa ta'ala da joj podari dijete i njemu se zavjetovala da će dijete koje rodi služiti Bejtul Magdisu. Zakarija i Alu Imran su preselili u Bejtul Magdis kako bi tamo činili ibadet Allahu tebareke wa ta'ala i vjeri služili. Njihov običaj je bio da nekog od svoje djece daju na služenje Bejtul Magdisu. Ta djeca bi rasla sa sveštenstvom. Od njih bi učili Tevrat, rasli bi i vremenom bi postajali najveći pobožnjaci i učenjaci svoga naroda. Imranova žena Ona se zavjetovala da će dijete, ako joj ga Allah, a nije bio običaj da se one daju djevojčice u službu Bejtul Magdisa. O tome uzvišeni kaže. Poslije ona, kada je rodi, reče, gospodar moj, rodila sam žensko. Nije znala šta da učini. Zavjetovala se da će to dijete dati u službu. <clears throat> Ali to dijete je bilo žensko. A njih ne daju u službu. Njezin suprug Imran je bio poglavar sveštenstva tog vremena. Ona se sa njim posavjetovala i reče joj, Ako si se zavjetovala, ona pripada onome čemu si se ti u ime Allaha zavjetovala. O tome Allah subhanahu wa ta'ala kaže A Allah dobro zna šta je radila, a žensko nije kao muško. Ona se zavjetovala očekujući muško dijete, ali joj Allah podari djevojčicu koja je bolja od dječaka, koji je priželjkivala. U ovom ajetu je veličanje Merijeme, a ne umanjivanje njezine vrijednosti, kako to neki pokušavaju prikazati. Pa kaže dalje, Wa inni sammeituha Marijem, kaže, dala sam joj ime, nadjela sam joj ime Merijema, i ja nju i porod njezin stavljam pod ok tvoje okrilje od prokretog šeitana. Kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam svako novorođen će šetan dotakne svojim prstom osim Imranove kćerke i Merijem njezinog sina Isa alaihi salatu wasalam. Njima se to nije dogodilo zato što je dova Imranove žene bila kod Allaha primljena. Kaže uzvišeni i gospodar njezin primije lijepo i učini da uzraste lijepo. Tako je Merijama postaje jedna od onih koji su služili Bejtul Magnicu. Običaj je bio da se o svakom poklonjenom djetetu brine jedan od sveštenika. Ovaj put, svi su htjeli da se brinu o njoj, te se zbog toga međusobno sukobiše u mišljenju. U takvim nesporazumima, nesporazumima bi se doloma obraćali Allahu i on bi na razne načine upućivao na ono što je za njih ispravno. Ovo puta su se podijeli u mišljenju, a Zekerija je bio uporan u tome da se upravo on treba o njoj brinuti. Jedni su se u tome suprostavili i predložili da bace svoja pera u vodu i sačekaju Allahov znak kao presudu u ovom spornom pitanju. Na čijem peru bude znak, taj će se i brinuti o njoj. Pera su bila drvena i plovila su nizvodno, osim Zekerija ovog pera koje je plutala uzvodno. To je još jedno od Allahovi čuda koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi u prevodu znači da to su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kad su pera svoja od pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o i brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. <clears throat> Spominjanje ove priče u Koranu je isto vrijeme i potvrda poslanikovog Muhammedovog sallallahu alaihi vselem poslanstva jer se govori o nečemu što on zasigurno to prije nije znao i da se brine o njoj Zekerija. Zekerija se lijepo stara o njoj, rasla u zdravom i lijepom ambijentu. Ranije nego ostale vršnjakine je postala djevojka. Kad je rodila Isa ali selatu wasalam, imala je svega 15 godina. Bila je pobožna, učena, skromna iskrena prema Allahu. Allah ju je dao keramete i učinio je jednom od najboljih žena. Allah subhanahu wa ta'ala o njoj kaže kad god bi joj Zekerija u hram ušao, kod nje mi hrane našao. To se nije desilo samo jednom, nego se to ponavljalo više puta odakle ti ovo, ovo Merima upitao bi. Ona bi odgovorila od Allaha. Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o Isao ili sallatu wasalam uh, o Isao ili sallatu wasalam kaže a majka njegova a umuhu siddiqah a majka njegova je uvijek bila iskrena, tako, uvijek istinu govorila. Allah o vrijednosti veličini Merijeme kaže Omerima, tebe Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. Mesi sin Merimin, samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazili, a majka njegova je uvijek istinu govorila. Poslanik Ali Salatu Vosalam, po njeju hadisu kojeg bilježi Buharija i muslim, Tirmizija Nesaje i Ahmed kaže, najbolje žene, na zemlji su bile Imranova kćerka Merim i Huvejlidova kćerka Hadidža. U mnogim hadisima se spominje vrijednost četiri žene o kojima Resul Ali Selam kaže od svih žena na svijetu najbolje su bile njih četiri. Imranova kćerka Merim, Huvejlidova kćerka Hadidža, Muhammedova kćerka Fatima i Faraonova žena Asija. Mnogo toga upućuje da je najbolja od njih četiri upravo merem, zatim Fatima, pa Hadidža, a onda Asija. Kad je Zekerija vidio Allahove počasti prema toj djevojci i on sam poželje djete, tada u stotinu godina, a njegova supruga je bila godinu dana mlađa od njega, 99. Allah subhanahu wa ta'ala njegovu dovu spominje u više sura, gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osjedjela, a nikada nisam, kad sam ti, gospodaru moj, molbu putio, nesretan ostao. On je bio naviknut da Allah primi svaku njegovu dovu. On je bio jedini poslanik u tom vremenu, a sa onima koji su ga trebali naslijediti, nije bio zadovoljan. Jer je kod njih vidio ono što mu se nikako nije sviđalo. Bojao se da će sa takvom i takvim sveštenstvom Beno Israil ponovno skrenuti s pravoga puta. A žena mi je nerotkinja, zato mi je poklonio od sebe sina da naslijedi mene i porucu Jakubovu i učini gospodar moj da budeš sa mnom zadovoljan. Allah subhanahu wa ta'ala je primio njegovu dovu. O tome uzvišeni kaže <clears throat> odazvao smo se i izliječivši mu ženu Jahjamu poklonili smo. Njegova žena je bila veletkinja, pa je Allah te bareke od podari moć rađanja. Ibn Abbas kaže, radijallahu an, nakon njegove dove žena mu u 99. godini dobi menstruaciju. U drugoj predaji se bilježi da Ibn Abbas komentirajući ovaj ajet rekao, bila je loše naravi, duga jezika, pa je Allah subhanahu wa ta'ala promijenio i bolje mi je učinio. Dakle, Allah te bareke o tala je nju i tjelesno i karakterno činio boljim, boljom nego što je bila. Meleki ga obradovaše riječima. O Zakarija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi. Ime će mu Jahja biti i nikome prije njega to ime nismo htjeli dati. Ja bi sa ovim braćom moja i sestre i završio. <clears throat> Mislim da ste e, i vi i vi e, preumorni, ne vadim se na vas, ja sam stvarno preumoran, ali eto, <clears throat> mislim da ste umorni od slušanja za večeras, mislim da će biti ovo dovoljno. Nadam se da ste se e, okoristili od ovoga večeras. Allaha molim da nam oprosti svima naše grije i stramote pokrije. Ono što sam pogrešio, to je od mene. A što sam pogodio, to je od moga gospodara Tebareke Otala. Uh, e, ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islam i muslimane, da nas sve učvrsti na pravom putu, da a, ovaj naziv kako vrat Ebu sama sprema, da zaista provedemo u dijelo, zaista je a, ovo danas nešto što nam najviše treba. Allah subhanahu wa ta'ala molim da sjedini srca muslimana, da sjedini srca daija, da sjedini srca muđahida, da sjedini srca ulemej, da spoji srca muslimana, da svate da zaista, zaista sa svih strana a, neprijatelji čekaju i vrebaju bez obzira ko si, šta si i odakle si, tako osim samo, makar imao samo i muslimansko ime, stvari su za, zaista preozbiljne da bi mi gubili snagu u nekakve tako stvari koje nam uzimaju iman, a on je osnova da za našu pobjedu. Molim Allaha Tebare Kvitala da nas pomogne, da nas učvrsti, da oprosti svim muslimanima, da pomogne džihad i muđahdi gdje god živjeli, radili, borlice. Molim Allaha Subhanahu Tala da izleči bolesne, da dužnicima pomogne da vrate dugove, da hađijama koji su obavili hađ, da im primi njihov hađ, da sjedini srca muslimana, da nam podari razboricu u svoskodnim trenucima, da nam podari mudrost u uh, prosuđivanju, da nam podari znanje koje će nam koristiti na ovo svijeta, da nas zaštiti od ogovaranja, od potvaranja, od ružna govora, da naša srca oplemeni imanom, da otvorimo srca prema cijelom čovečanstvu, da pozivamo narod u Allahovu e, tebareke u ta'ala vjeru, zatim da Allah, molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi bolesni, da nas zaštiti od spletkaroša i svih onih koji na bilo koji način uh, žele da sruše davu Muhameda sallallahu alaihi wasallam Allaha tebarek vitala molim da naše oči dožive poraz svih oni koji su napali islam i muslimane Allaha tebarek vitala molim da <clears throat> nam oprosti svima da nas uvede u dželjet sa poslanicima sa šehidima i sa iskrenim rekao ovo a molim Allaha da oprosti ime nivama subhanake Allahume bihamdik ašadu ila ila anta stakur kvenutu ulegi السلام عليكم <clears throat> ورحمة الله وبركاته بسم الله السلام عليكم